preguntas para ver si se relacionan y si no, pues ya él las tomará en el orden que él desea. ¿Qué opinión tiene de los escritos de María Valtorta? Tenemos una determinación de actos, pero ¿qué pasa cuando se quita la vida, por ejemplo, a un niño abortado? ¿Qué nos habla Luisa de los últimos tiempos acerca de que en diciembre de 2012 llegan los calendarios de todas las culturas? y es cuando va a pasar un desastre muy grande, porque en México se va a vencer al enemigo. Si Dios a las ánimas del purgatorio les da mil años y yo pido por esa alma, ¿se le acorta su purgatorio? Ok. She asked, what is my opinion about the writings of Maria Valtorta? In 1984, I was in... Um, en 1984, I was in Italy. estaba en Italia. Y escuché sobre los escritos de María Valtorta. Así que manejé dos horas y media al lugar donde fueron publicados. Pero no había volúmenes en inglés aún. There were volumes in Italian, Había en italiano and possibly some others. y en otros idiomas. So I bought a set of those in Italian Así que lo compré en italiano. because I knew a, a doctor who was very holy who might enjoy reading them. Y porque tenía un amigo muy santo que podía disfrutar de esa lectura. And then later, I uh, got them in English. Y luego later. ya los conseguí en inglés. And in English they were in five volumes. Eran cinco volúmenes. In Italian they were in ten volumes. En italiano diez volúmenes. So they combined two volumes in each English volume. Así que en el inglés había dos volúmenes en cada libro. And so I was reading uh, the writings of uh, Maria Valtorta. Así que empecé a leer los escritos de Maria Valtorta. And I think I was partway through the second volume. Y creo que ah, en el segundo volumen. And I said to myself, Me dije, Tom, you're wasting your time. Tom, estás perdiendo tu tiempo. This is nothing like Luisa. Esto no es nada comparado con lo de Luisa. It's like a romance story. Es como una historia romana. It doesn't teach me how to live in the divine will. No me dice cómo vivir en la divina Why are you voluntad. wasting your time? Estás perdiendo tu tiempo. Go read Luisa. Ve y lea Luisa. So that's one lesson. Why do we Esa fue una lección. Why do we occupy ourselves with a lot of things ¿Por qué ocuparnos en otras cosas that don't teach us how to live in the divine que no nos enseñan a cómo vivir en la divina voluntad? It doesn't mean that's the only thing we ever read. No quiere decir que eso sea lo único que leamos. Sometimes we get a veces estamos sobrepasados con lo, de Luisa. Y necesitamos un poco de tiempo, un descanso. A veces cuando estoy lleno de, haber escrito y leído de Divina Voluntad, quiero leer algo más de orden secular magazine called Popular Mechanics. Así que cojo un popul mecánica popular. As a magazine for men. <laughs> but but the problem is they have bad advertisements in the back. Así que lo mal, pero lo único malo es que tienen pésimos anuncios al final. So I quit reading the uh, magazine. Así que dejo de leer la revista. But maybe I read something about hunting or fishing. Pero a lo mejor me voy a cacería y pesca. No, no digo que siempre tengas que estar leyendo a Luisa. De hecho, yo he aprendido mucho a leer otros grandes santos del siglo XX. Me han ayudado a poder entender a Luisa de muchas formas que yo no la hubiera podido entender. Back in the uh, mid 70s until early uh, early 1980s desde los 70 hasta los mm, a finales de los 80 y los 90 Todavía tenía algunas cosas que leer sobre Luisa. Pero en 1997 algo que me ayudó mucho fue leer especialmente al Santo Padre, que me ayudó mucho en mi espiritualidad. Blessed Dina Valencia uh, of Canada. Y también eh, a la lectura de la, de la venerable Dina Belanger de Canadá. This before we had the writings of Luisa Esto fue antes de que tuviéramos los escritos de Luisa. But she helped me very, very, very, very much so that when I got my hands on Luisa's writings in Italian, And I learned to read Italian. I could understand Luisa. Pero esto me ayudó muchísimo, muchísimo para poder entender a Luisa cuando lo pude leer en italiano y después de que aprendí el italiano. But also there were things in Maria Valtorta that I think were in error. Pero también pienso que hay algunas cosas en María Valtorta que pueden ser un error. In one place she said that there were really 70 people on the Ark of Noah porque decía en un lugar que había 70 personas en el arca de Noé. y solamente había ocho personas en el arca de Noé. Y eso se ha ido confirmando una y otra vez. Solamente eran ocho. No eran 70. Otra cosa que también me, no me gustó al principio. No recuerdo las precisas palabras. Uh, Hablaba sobre el pecado de Adán right, wrong. Y puedo estar equivocado, pero creo que kind of creo que algo decía que tenía que ver con un acto sexual. Como si Adán supiera más profundamente lo que él estaba haciendo, that he would not have been saved y eso lo haría que no pudiera ser salvo. Y nosotros hemos leído ahora que lo que dijo Jesús que no hay manera que Adán no pueda ser salvado. Sería mucho, mucho tiempo eh, desde que yo lo leí, así que no puedo decir otras cosas como en exactitud. Es como una historia romántica. Pero no creo que alguien pueda ayudarle para vivir en la divina voluntad. Esa es mi opinión. No quiere decir que sea la opinión o tu opinión. So me pides mi opinión, te doy mi opinión. Así que es solo mi opinión. <laughs> okay. Nuevamente, tenemos un determinado número de actos. ¿Qué pasa cuando se quita la vida por ejemplo, de un niño abortado o te quitan la vida a alguien. Los actos de un bebé abortado están escritos en el libro de la vida. Y dice Jesús que de cualquier forma todos esos actos han sido realizados ya en la eternidad. Y nuestro trabajo es entrar en esos actos que se han hecho en el orden humano. and Y en el divino orden hacer todos esos actos nuevos. Así que esta es mi opinión nuevamente. Que podemos tomar todos los actos que están escritos en el libro de la vida. Aun cuando el bebé no los haya podido hacer. Y nosotros podemos entrar, tomarlos nosotros mismos y darle a Dios la gloria que merece. Así que habrá en la tierra algunos eh, hombres que han hecho esos actos para su gloria. Y nosotros podemos hacer esos actos que los niños no han podido hacer desde la divina voluntad. Uh, Luisa didn't talk about things that people writing and writing about today. No, Luisa no ha hablado de estas cosas de concretas she, que la gente habla ahora sobre el 2012. She didn't talk about the uh, Mayan. Uh, no habló de los mayas. predictions of ni de 2012. las predicciones para el 2012. So I could care less. I don't care. <laughs> now about Mexico. Yo también he leído algo en algún lado sobre que en México se derrocará al enemigo. Espero que sea verdad. Pero Luisa tampoco escribió nada acerca de eso. Así que no lo sé. <laughs> Eso espero. Alguien tiene que hacerlo. Y hay mucha gente humilde aquí en México. Dice, al girar en la creación y redención, en la divina voluntad, estoy girando en la santificación, pues estoy fundida en la divina voluntad, o girar en la santificación es diferente. Jesús le habla a Luisa en el libro del cielo. Eh, estaba escribiendo writing the book of heaven, yeah. el libro del cielo. So he spoke to her about the rounds of creation and redemption. Y le habla de los giros de la creación y de la redención. I don't think he spoke anything about the rounds of sanctification. No estoy seguro que haya escrito nada sobre los giros de la santificación. But I think it's a log logical inference that Pero we es una inferencia lógica. Porque ciertamente puedes hacer los giros de lo que el Espíritu Santo ha hecho para santificar las almas. Eh, desde el, domingo de Pentecostés, en la administración de todas las gracias, uh, en los sacramentos. Y ahora que Luisa ha abierto el tercer fiat de la santificación, podemos llegar a poseer la santidad misma de Dios. no veo ningún problema uh, de hacer los giros en la santificación. Solamente utilicemos la imaginación. Y podemos usar nuestra imaginación porque no sabemos cuántas cosas que Dios sabe. Like when you want to find something and you pray to Saint Anthony. Como cuando quieres encontrar algo y le pides a un santo, ayúdame. And you promise that you, you will redo his life in the divine Y tú le prometes que vas a leer su vida en la divina voluntad y que vas a actuar en su divina voluntad. <laughs> Tú no sabes todo lo que él hizo en su vida. Así que usas tu imaginación. Así que Jesús sí conoce toda la historia de la vida del santo y él la aplicará en el giro. Así que de buena voluntad hagamos todo lo que podamos. ¿Cómo podemos lograr vivir en familia en la divina voluntad si nuestros hijos se encuentran bombardeados de otra forma de actuar por la televisión, amistades y ambiente social? Es muy buena pregunta y es muy duro para mucha gente. Si el esposo o la esposa no están en esta misma frecuencia, puede ser muy difícil. Uh, when was raising my daughter. Cuando yo hacía, le ayudaba a crecer a mi hija. Mm, only, God only gave us one daughter. Mm, Dios solamente nos dio una hija. And one child. Y un, con, o sea, un hijo, And una I, hija. I think it's because of the mission that I had. Supongo que es por la misión que yo tengo. Uh, my wife and I were on the same wavelength mi esposa y yo pensamos de la misma manera. Así que nos hizo mucho más fácil a nosotros esta tarea. Uh, Así que fui muy estricto. Y yo observaba todo and we for uh, well, I, I, she was a student in a school where I was teaching for a while. Ella era estudiante en una escuela en donde yo por algún tiempo enseñé. So I knew pretty much what was going on in the school. Así que yo sabía muy bien lo que pasaba en la escuela. That is in grade school. Y era una gran escuela. And then when she was in the sixth grade, Cuando estaba en el sexto grado, we moved away from the city. nos fuimos de la ciudad. And we lived in the woods. a vivir a los montes. And we taught our, our daughter at home. Y nosotros le dábamos las clases en la casa. And then I ran out of money. Y ya me quedé sin dinero. And I had to get a job in a big city. Y tuve que irme otra vez por un, un trabajo a la ciudad. And so she was able to finish grade school y también ella pudo terminar eh, su secundaria in a Catholic school. en una escuela católica. And she would tell me what the teachers y me venía a decir lo que los maestros le decían. La monja. y si la monja le decía algo equivocado, se lo clarificaba con la verdad. Porque después de haber tenido esa experiencia en Nueva York, nuestra Señora arregló mi vida. Así que pude estudiar y estudiar y estudiar. Las enseñanzas católicas. Porque teníamos que tener una muy buena fundamentación. En las verdades dogmáticas. Para poder entrar en las verdades místicas. Porque si entramos así directo en las verdades místicas nos volvíamos locos. Así que debíamos tener una buena fundamentación. So anyway, uh, to get to the point, um, <clears throat> she won. Uh, she was at the top of her class in grade school. Ella era la primera de su grupo. In the eighth grade. En el octavo grado. And she won a scholarship to the Catholic high school. Y le dieron una beca para una eh, prepa católica. Y estaba yo recién llegado de esta gran ciudad. no sabía mucho acerca de esta escuela. Católica. Alguien me dijo, ten cuidado. me that que estaban haciendo muchas cosas malas ahí. Así que fui a entrevistarme con el presidente. Era un sacerdote católico. In five minutes, I knew my daughter could not go there. Y supe en cinco minutos que mi hija no debía ir ahí, Even though she had a scholarship, aunque tenía la beca. I would not let her go to that school No la dejaría ir a esta escuela because they were teaching all kind of heresies. porque estaban enseñando todo tipo de herejía. and the worst part of it, they Y were la peor parte de todas they were proud of it. eran es- que estaban orgullosos de eso. And so I, luckily, fortunately, Y afortunadamente, God found another school was all girls. Dios me permitió encontrar otra escuela para niñas. It was a non-Catholic school. No era católica. But it wasn't, it didn't belong to any religion. It was no era de ninguna religión. And uh, so they gave her a partial scholarship there. Y ahí le dieron una parte de la beca. So you see, we have to be willing to do our duty as parents. Así que nosotros tuvimos que hacer muy bien nuestros deberes como padres. We have, we have to be willing to make some sacrifices. Hacer algunos Y entonces yo leía todo lo que ella leía. y si yo encontraba alguna cosa mala, yo se lo señalaba. Y ponía un clip en esas páginas. Y le decía, esto no lo puedes leer. Y no lo leía. y los, Los peores libros eran los de literatura en inglés. And there were many bad things in their literature book. Muy malas cosas en esos libros de literatura. But she didn't read them. Y no los leyó. And then The, what, what was very interesting in their history book. Lo que es muy interesante en el libro de historia They taught them to learn the seven sacraments. El, ellos le enseñaron a leer sobre los siete sacramentos. And they even said that the Catholic Church was the true church. Y ahí decía que la Iglesia Católica era la verdadera iglesia. I couldn't, I couldn't believe it. No podía yo creer que esto se dijera en un libro. All right, one more thing I must, I must tell you. Algo más. When I moved to the city, Cuando uh, me moví a la ciudad, me cambié a la ciudad. Because we didn't have any money. Ya no teníamos dinero. I had to borrow money from my child's piggy bank pedí prestado al banco de mis hijos, al, al cochinito. Um, Tenía que tomar un trabajo. Uh, de acuerdo a mis credenciales, debería de tener un puesto mucho más alto. Pero mi deber era primero mi familia, mi hija. And so y me vino una oportunidad dos años después de que tomé el trabajo. para tomar un trabajo en otra ciudad. Que daba más dinero. Pero mi hija permanecía en la misma escuela de niñas. Y cuando fui a la otra ciudad para ver las escuelas. No pude encontrar ninguna escuela para que mi hija pudiera ir. Con la cual me sintiera yo cómodo. ¿Qué hice? Me, me, abandoné a Dios. No sé qué hacer. Y entonces limpié el escritorio del trabajo en donde me encontraba. And the phone y en eso sonó el teléfono. Y había una oferta para que yo trabajara en la base naval. Muy poco me pagaban, muy poco. Y tomé ese trabajo porque podíamos seguir teniendo comida en la mesa y mi hija estaría en un buen uh, lugar. The, the husband is the head of the house. El hombre es la cabeza de la casa. The mother is the heart of the house. La madre es el corazón de la casa. And if the head of the house is not spiritual, y si el, la cabeza de la casa no es espiritual, it's very difficult for the, es muy for the mother. difícil para los demás. And God understands that. Y Dios entiende esto. So you must do much praying. Así que orar mucho es lo más importante. And, and if you're praying sincerely, Y si oras desde el corazón sinceramente, es muy posible que Dios pueda arreglarte las circunstancias para que cambien. Y Nosotros sabemos que no es fácil el deber, nuestros deberes como esposos y como padres. ¿Cuántas venidas de Jesús nos faltan? Los diferentes santos hablan de diferentes aspectos de la venida de nuestro Señor. Para los más importantes dicen que son tres. He does come to us in Holy Communion. Viene a nosotros en la Santa Comunión. He comes to us when we die. <laughs> Viene a nosotros cuando morimos. But we're talking about the three major universal comings of our Lord. You know, the, the, the main ones, like when he came to Bethlehem. Estamos hablando de la más importante que es cuando vino a Belén. Okay, he came in the flesh in his natural mode of existence, as in his human natural mode of his human existence, Él vino en su modo natural de existencia humana a Belén. Y él vendrá nuevamente al mundo en el último día del mundo en su naturaleza humana. Pero en el intermedio, su venida intermedia, lo está haciendo ya ahora. Está viniendo escondido y está usando nuestras humanidades para vivir nuevamente en la tierra con el don de la divina voluntad. Y hay mucha teología esto. sí, Tom. Gracias por darnos tanta luz de cómo gobernar una familia porque es muy difícil. Cuéntanos más acerca de tu vida íntima, espiritual. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Jesús llegó a tu corazón? ¿Cómo fueron tus papás? ¿Cómo fueron tus hermanos? ¿Tus vecinos? O sea, ¿en qué ambiente vivías? Y acerca de, de la mística, de tus revelaciones privadas, que de seguro has tenido. No, no he tenido ninguna revelación privada. Uh, uh, sí, ha habido momentos en que yo he recibido conocimientos infusos, but Jesus promised he would do porque y Jesús nos promete a todos que él va a hacer esto. Y probablemente todos nosotros ya los tenemos. a veces es como una luz que te ilumina todo y dices claro, claro, entiendo. Uh, Pero no tengo locuciones. Ni visiones. <laughs> so, I'm me gusta la vida mística, pero no tengo, no soy un místico. Para matar los últimos minutos, dice. Ah. voy a hablar de mí. Mi gran papá, mi abuelo. Acuérdate, soy yo, mi papá y mi abuelo. Del lado de mi padre. He was born in 1842. Nació en 1842. He was born, what is it, uh, eight, uh, see, let me think about that, 20, 23 years before Luisa. 23 años antes que Luisa. He's only my grandfather. Y es nada más mi abuelo. He's not my great, great, great, great grandfather. No es mi gran, gran, gran, mi tatara, tatara. <laughs> And his name was uh, Thomas Fay. Y también su nombre era Thomas Fay. I am named after him. Y por él me llamo así. He was born in Ireland. Nació en Irlanda. And that's why I have an Irish y last por eso tengo un acento medio irlandés. And uh, he came to America by boat around. Llegó en un barco a Estados Unidos alrededor de. I think around around 1860. 1860. Uh, around the time of our Civil War. Eh, mientras estábamos en guerra civil. And he was supposed to wait in New York for his Debería brother, de estar esperando a su hermano en Nueva York. Who was, who was maybe coming on the next boat. Que seguro venía en el siguiente barco. But His brother never showed up. Pero nunca se apareció. And uh, we think he may have gone to Australia. Tal vez se fue a Australia. And uh, I want to tell you something funny. Algo chistoso les voy a platicar. My daughter likes to read all about the family history. A, a mi hija le encanta leer todo sobre la historia de la familia. And she found that there were a lot of men in Ireland named Thomas Encontró muchos en Irlanda que se llamaban Thomas Fay. And most of them were thieves and murderers. Y muchos eran mártires o fueron asesinados. And they sent them to Australia. Y lo, a muchos los mandaron a Australia. <laughs> so Aquí está la cosa interesante. Fueron a diferentes lugares en Estados Unidos. Tratando de saber el dónde se iba a establecer. Um, y finalmente se estableció en Roma, estado de Georgia. It's about 60 miles, uh, northwest Más o menos 60 millas al noreste de of Atlanta. Atlanta. And there were three, three rivers that came Y ahí together. llegan tres ríos. And so he said, well, this will probably grow faster than Atlanta Yo creo que esto va a crecer más rápido que Atlanta, pensó, because it had the, the rivers coming. por los ríos que estaban ahí confluían. But no, that's not the way it happened. Pero no, no pasó así. <laughs> the railroads went to Atlanta los ríos se fueron hacia And Atlanta is a big, big, big city today. y Atlanta ahora es una gran gran ciudad And Rome is not very big. y Roma no tanto. But anyway, here's the, here's the part that I like the most. Aquí esta es la parte que me gusta más. There was a Jewish lady who Había una señora judía in Rome, Georgia. En Roma, en Georgia. She owned a shop to sell ladies' hats. Y era la única que tenía la tienda para vender los sombreros de las señoras. And she had a young daughter about 18. Y tenía una hija joven de unos 18. About 18 years old. De, uh, años. And uh, my grandfather had opened up a Um, what they call a dry goods store. I don't know how you say it. Ah, y mi, mi abuelo abrió, abrió una tienda para este, cosas para limpiar la ropa. And so he needed to buy some more products for his store. Y necesitaba más productos para su tienda. So he got on a stagecoach to go to St. Louis. Así que se fue en coach en un tren para San Luis. Yeah, St. Louis, uh, Missouri. Missouri. And No se fue en tren, se fue en un carruaje tirado por caballos y al mismo tiempo la hija de la señora de los sombreros se metió en el mismo carruaje para ir a San Luis to buy hats. Para comprar sombreros. Eh, but, I, but now I have to back up a little bit. Voy más para atrás tantito. One day, a priest, and I'm, I'm pretty sure he was Jewish. No estoy muy seguro si un sacerdote irlandés, but he was a Catholic priest now. pero era católico. He, came into Rome riding a horse. Llegó a Roma eh, cabalgando un caballo. And this is like in the um, como en 1860. And Puso un letrero en el, en el periódico del, en donde se publicaban las cosas y decía, voy a dar las enseñanzas de la Iglesia Católica en el auditorio eh, los jueves en la noche. Since his last name was, was Jewish, y ya que su nombre era judío, uh, the Jewish lady who owned the hat shop la señora judía que era la dueña de la tienda de sombreros and her daughter Sarah, y su hija Sara they, they went to the uh, talk. fueron a la charla. But it rained and rained and rained. Pero llovió y llovió y llovió. And they were the only two that showed up. Y eran los únicas que habían, se habían <laughs> presentado. And so Así que el, sacerdote pudo convencerlas de que se hicieran católicas. Se hicieron católicas. Así que mi, cuando mi abuelo iba en este carruaje a San Luis. Sarah, Sara, la hija que iba en el mismo carruaje. Se conocieron. And he was about 18 years older than her. Tenía 18 años. And uh, but anyway, they got married. Y se casaron. End of story. No, no. have to leave. One, one, one more thing. one more thing. And they, and they had 14 children. Tienen 14 hijos. And my father was the 13th. Y mi, er, mi padre fue el 13. And they named him because of Pope Leo the 13th. Y por eso le pusieron por el Papa León 13. My father's name was Leo. León. And he was very holy man. Y muy santo hombre. Thank you so much Tom for sharing this.